агапе. Каква е вистинската божествената љубов? Отвараме во прво послание до Коринќаните 13 глава, 4 стих. И видовме до сега дека љубовта е долго трпелива. Многу битна карактеристика. Видовме и тоа дека љубовта е милостева, односно љубовта е полна со добрина. И сега сме кај третата карактеристика, љубовта не завидува. Денеска а, доста се збруваше и за ова нешто во времето за поуката, нешто и вечерот ќе спомнеме делот некој настане во Библијата, но да видиме како прво кој збор е искористен овде. Значи, пак ќе кажам, нема да се бавам со грчкиот збор, нити сум по грчкиот, нити пак е битно што ќе го слушнете кој е грчки збор, но искористнете зборот кој што всушност подобро би се превел ревнува. Значи, любовта не ревнува, но не ревнува во негативен смисло и негативен правец. Любовта, вистинската любов, не ревнува за своите права, за своите мислиња, за своите идеи, по секоја цена. А зависта е таа која што ревнува за своје лични добро, за своите права, до таа мера што ако ја имаш зависта, а сите ние понекојаш имаме проблем со ова зло, завидуваш дека некој нешто има или некој е нешто подобар од тебе. Ти сакаш да бидеш како тој некој или да го имаш тоа нешто што другиот го има, како што е беше спомнато во еден од коментарите за Луцифер. Пред малку. Значи, кога човек вистински люби, тоеш нема место за завист. Ако вистински любиме, тоеш ќе се радуваме кога некој ќе постигне успех, а не да му завидуваме. И не само тоа, значи, вистинската љубов дури и ќе помогне и ќе се даде себе си во нечиот успех. Че видите, фокусот повторно е ставен на другиот, не на себе. Зашто агапе љубовта <laughs> сосема спротивно себишноста. Значи, немате никаква желба да ја намалите или уништите срекета на другиот, туку дури и ке се вклучите да а, ја зголемите таа среќа. Еве да се подсетиме на едни убави стихови во Филипјаните, втора глава. Често пати знаат да бидат цитирани. Филипјаните, втора глава. И читаме од првиот стих. И така, ако има некаква утеха во Христа, ако има некаква, некакво охрабрување од любов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост, и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли на насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно често честолюбие. Туку во понизно сметајте се еден, сметајте се еден друг за поголем од себе си. Ебе е таа вистинска љубов. На што повикува Павле овде, значи не гледајки секој само на своето, туку секој нека гледа и на оно што се однесува на другите фокусот е на другите, не на себе. Имајте во себе истата мисла или истиот ум кој што беше и во Исуса Христа. И сега продолжува и ја, кажува, ја покажува која е вистинската љубов. Не е она која што завидува или пак се бори за своите права. Исус ги оставил своите права, го оставил небото. И така како има право на него, кој иако во Божи обличие не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, току се лиши сами од себе си, изеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Зошто ни сето ова требаше Исус да помине? За наше добро, за наша среќа, за нашиот успех, за да ние успееме, за да ние бидеме спасени. Остави се, е остави таа величина. Го остави престолот, се симна и стана човек како еден од нас, за да ние успееме. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе си и стана послушен до смрт, дури до смртта на крст. Затоа и Бог ќе го затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име. Прекрасни стихови кои што кажуваат можеби се. Што е љубовта и каква е љубовта? У љубовта нема завист, а ова зло е навистина, значи кој рековме ревнување. Самиот израз а, опфаќа силни чувства, то се силни чувства, то се разорни чувства, која станува збор за зависта. Еве да читаме Пословици 27.4. Пословици 27.4. Колку е разорна љубомората или зависта, иако не се баш исто, ќе спомнеме малку попосле. Значи 27.4. Јароста е свирепа и гневот е жесток ќе видите изрази свирепо, жесток, Јароста е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ја одолее на љубомората? Многу повеќе од свирепа, многу повеќе од жестока знае да биде љубомората или завист. Разгледа во тоа што завист е кога посакувате нешто што некој друг има, сакте вие да го имате, а љубомората е кога љубоморно го чувате она што е ваше, што ви припаѓа на вас, за да не го изгубите. И тука можете и во двете, и во зависти и во да, да ревнувате во, во позитивна насока, но и во негативна. Што, што кажал Бенджамин Франклин? Тугите очи, внимавайте, тугите очи е тоа што не уништува. Доколку сите освен мене беа слепи, Немаше да посакувам ни убава куќа, ни убав мебел и може да редиме понатаму. Ова е на голема вистина. Дали разбравме само? Значи, тугите очи се тоа што не уништува. Тоа ствара завист, тоа ствара љубомора. Доколку сите, освен јас, беа слепи, тоа што немаше потреба ни куки да правам, не знам какви, нити било што. И дека е тоа вистина, прочитав една друга мисла дека доколку љубомората и зависта ги тргнете настрано на американското обштество конкретно. Се вели дека американската економија би колабирала во истиот момент. <laughs> Кој да има поново, поубаво, по, не знам, понов модел на iPhone или било што. Мислам, јас тоа го гледам кај луѓе кои што ми се близки на не за овде не зборувам, не е битно, не сакам ни да ги спомнувам. Тоа е, тоа е, мислам, човечко. Тоа е човечка слабост. Тоа е слабост која што може би не е толку видлива, не се гледа, тоа е уништувачки разум. Еве ќе спомнем уште два примери. Во некој некогашен антички грчки град во средина во центарот на тој град била изградена, значи подигната статуа на еден врвен атлет кој што бил значи, шампион во својата дисциплина, но неговиот ривал, неговиот жесток ривал од любомар од завис преди тоа, почнал секоја вечер, секоја ноќ помалку, помалку да да руши од основата, сакајќи да ја сруши статуата негова. И едно утро рано граѓаните во тој град имале што да видат. Статуата срушена, а под неа овој ривалот што бил. Загинал на лице место. Многу оваа слика за тоа кон што води зависта, кон што води љубомората. Еден друг пример. Дали сте слушнали за <clears throat> композитор на опери, италијански композитор на опери, воедно и диригент Тоскани. За него сте слушнали, веројатно. Но дали сте слушнали за Маскани? исто италијански композитор на опери и диригент. Па не е ни чудо што не сме слушнале, ве јас лично за Маскани не сум слушнал, за Тоскани знаеме, дури и сум слушал може би некои негови дела. Едно време доста слушав класика, па и денеска понекогаш. Затоа што Тоскани бил оној кој што бил врвниот, најдобриот на времето, а Маскани бил неверојатно љубоморен. Значи имала опак карактер воопшто како човек. И што се случува во некое мало градче тамо италијанско требало да има музички фестивал и организаторите одборот на организацијата а, на тој фестивал одлучувале кого да повикаат, кој да диригира со оркестарот, дали Тоскани или Маскани. И овој Маскани <laughs> толку љубоморен отишел директно во одворот и да им предложил, да им рекол, знаете ли што, јас ки диригирам под еден услов, да бидам платен повеќе од колку Тоскани. И во ред тој се сложиле, нема проблем, настапил маскани и на крајот добил една лира за својата завршена работа, затоа што Тоскани сакал без пари да настапи. Кога Маскани развел за ова, Од срам не може да се појави. Неверојатни и убави примери се овие. Опасна е завист, затоа што е многу себишна прецена. Вие сте во центарот. Има два вида. Или го сакате она што го има некој друг, или би сакале тој другиот да го нема тоа. Може и така и така. <laughs> некако македонски народ, зборувам за македонски народ, имам доста проблеми со ова. Поготово може и со вториот а, вид на завист. се имам проблем, истина како народ, и затоа може би голем дел на други проблеми се продуцираат од овој проблем. Сме завидливи како луѓето, е факт. Знаете, кога некој е завидлив, завидлив е затоа што е, вие сте нешто повеќе или имате нешто повеќе, и зависта обично влече. Те влече долу, но те влече помали од, од тебе и едноставно зависта покажува колку сме мали и мизерни. А Господ сакаме да бидеме голе, сака да бидеме големи. Да ја добиеме онаа чест, вистинска почест и чест. Како што видовме, Исус се симнал, дошол на оваа земја, се родил, станал човек како еден од нас, за да биде потоа возвишен. Се понизен. Да видиме некои примери на завет во Библијата. Па го спомнавме Луцифер. Од каде започнала првата повука не беше криза на небото. Од што започнала таа криза на небото? Од зависта што Луцифер ја гал кон Исуса пред се. Сакајќи да има неговата позиција, сакајќи да има нешто што Исус имал, овој немал. Имаше убав коментар од сестра Зорица за време на утринските стихови. Потоа таа криза се проширила, продолжила на земјата. И за тоа зборувавме во втората поука. Но еве, Па и сега читавме стих. Да ги прочитаме повторно во трета глава, битие четвртиот и петиот стих. Да видиме каде е тука зависта. Значи трета глава, битие четврти и пети стих. А змијата и рече на жената, навистина не ке умрете, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ке ви се отворат очите и вие ке бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Што имало за цел ова да предизвика кај, кај Ева? какви мисли. Значи, Господ не сака, сака сам да доминира, не сака да дели со вас позиција. Тој е Бог, тој се плаши да и вие не станете богови, па затоа не, не ви дозволува од да оваа дрво. Очигледно, сето ова можело да создаде и создало завист кај Ева, завист кон Бога. И затоа изгрешила, меѓу другото. Каин и Авел денеска беа спомнати. Зошто Каин губил Авел? Од завист. Ајде да читаме во четврта глава, Битие. Трети стих, четврти. И еден ден Каин му принесе на Господа жртва од плодовите на земјата, а и Авел принесе од прво родените на својот добиток и од мрсното Господ поглед на милостиво на Авела е на неговата жртва, а ни поглед не сврти кон Каин е неговата жртва. И затоа Каин се налути многу и лицето му се смени. Потоа Господ му се обреки и му вели, зашто си лут? Зашто ти е сменето лицето? Имаш проблем. Гревот ти е пред вратата. Имаш страшен проблем. Зависта е наистина голем проблем уништувачки дело. И знаеме дека после тоа дошло до убиство. Че видите докаде доведува завист. Тоа се силни чувства, ревнување, ревнување кон, во негативен а, смисло и правец. 16 глава Битие, имаме и тука еден пример. Денеска се спомна Аврам, меѓутоа овде а, во главна улога се Сара и Агара. Значи Сара не можела едно известно време да роди, па самата таа му предложила на Аврама да легне со Агара, со слугинката и на тој начин ќе добиеме, вели таму, син. Сега може да читаме, е 16 глава Битие. Од први стих, Аврамовата жена Сара не му роди деца, имаше слугинка Египетка по име Агара. И Сара му рече на Аврама, гледаш, Господ ме направи неплодна. Влези кај мојата слугинка, може би ќе добиам, ќе добиам деца. Вели, влези ке мојата слугинка, може би ке добијам деца. Чудно. Аврам ги послуша сарените зборови и така откако Аврам престојуваше 10 години во Хананската земја, неговата жена Сара ја зеде Агара и египетската, египетката, незината слугинка и му ја даде на својот маж Аврам за сопруга. Тој влезе кај Агара и таа зачна, а кога виде дека зачна, гледаше со презирање врз својата господарка. Што мислите што ова создало кај Сара кон Агара? Сара немала нешто што Агара има. Завист. Тога Сара му рече на Аврама, вели по петиот стик, неправдата што ми се нанесува е твоја вина, ти ја дадов мојата слугинка во твоите преградки, но таа, откако забележи дека зашна, ме гледа со презир. Господ нека биде судија меѓу нас оваа со презир кон неа, кај оваа другата завист. Зошто таа не може да роди, а гара родила. И какви компликации имаме ден денеска, мислам, денеска зборувавме баз за таа криза која што се ширела во семејствата и прави е, проблеми. Меѓутоа, еве, гледаме дека централно место завзема зависта во мноштвото од проблемите што ги гледаме во Стариот Завет, во семејството Стариот Завет, овие познати семејства. Јосиф, мислам дека беше спомнат и Јосиф денеска, не? <clears throat> Зошто браќата го продале? Односно, претходно имале намера да го убијат, меѓутоа потоа се предомислија па го продале. Од завист, и во ред, тука Јаков имал доста голем удел, затоа што го издвојувал, издвојувал Јосифа. И, еве, прецизно Библијата во Дела Апостолски 7.9 забележала, значи Дела Апостолски 7 глава 9 стих, <coughs> вели, а патриарсите му завидоа на Јосифа и го продадоа во Египет, но Бог беше со него. Видовме денеска како Јосиф сето тоа го претрпе, но зборуваме сега за зависта. Како големо зло, Коре и Датан и Авирон, 16 глава битие. А, броеви, се извинувам, броеви, 16 глава. Ове, од првиот до трети стик да се подсетиме на овој момент. Коре син Исаров, син Каатов, син Левиев, на а, па Датан и Авирон синови Елијавови и Авнан син Фалетов, први мои потомци се дигнаа против Мојсија заедно со 250 изрелеви синови главатари на заедницата углени во собранието и познати луѓе. Тие се собрали околу Мој... се собраа околу Мојсија и Арона велејќи им: "Вие ја преминувате мерата. Сета заедница, сите незини членови се свети. Господ е и среде нас, зошто тога се возвишувате над Господовото општество?" Од што е ова? Ова е од завист, од ништо друго му наоѓаат замерка на Мојсија, демекете сега он се замислува нешто посебно. Мене еднаш ми беа упатени зборови овде, иако ја верувам дека никој од вас не ме доживува мене како некој, не знам. Човек со слабости, како и сите нас, меѓутоа, еднаш ми беа упатени изборови, ма, не проповедник, како сакаш и крокодил биди. Во смисла на тоа, ете, дека јас се занесувам, пошто сум на некоја позиција, пак пред Господа сме сите исти. Значи, еве, гледаме, Кори, Датан и Аверон се дигнале заедно со 250 старешни овде и што се случува? Како, како завршува се тоа? Ги проголтала земјата, луѓе. Какви се последиците на зависта? Господ ги, го поставил Моисија, Господ го поставил Арон. Марко 15 глава. Ајде да отвориме Марко 15 глава, се малку Нови Завет, Новиот Завет. 15 глава Марко читаме од 6 па и не мора да од 6, но добро еве од 6 стих. Ова е познат настан, но да видиме зошто и како Иисус заврши на крстот. Зошто беше предаден од свештениците. А на секој празник, шести стик, им пушташе по еден затвореник, кога ќе го побараа. Беше во окови, наречени од Варава, со своите собунтовници, кои во буната беа извршили убиство. И народот извика гласно и почна да го бара она што секојаш им го правил. Значи, за секој празник Пилат им пуштал по еден. А Пилат им одговори, велејки, сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар, зашто знаеше дека правосвещениците го предадува од што? Од завист. Зошто се појавила завист кај правосвещениците? Почнаја да ги губат луѓето. Почнале луѓето да одат по Исуса. Била загрозена, мислам, <laughs> самата позиција, работа, се. Обстанокот понатаму. Дури и нашиот спасител заврши на крстот заради зависта на правосвещениците. Дело 13 глава. Че ве спомнуваме накратко помалку, а повеќе примери, да видите дека на вистина изобилува Библијата со примери на ова зло. Во Антиохија Писидиска Павли Варнава проповедаат, да скратиме да не мора да читаме сите стихови, проповедаат таа сабота, им се допаднало проповедањето и потоа след, повикува, ги повикуваат и следната сабота да дојдат во синагогата и се собра ка целиот град тама. Еве да читаме. 13 глава Дело апостолски. 42. И кога излегуваа, ги молеа да им ги проповедаат овие зборови во едната сабота, кога собирот се разотиде, многу јудејци и прозелити кои го почитуваа Бога, појдоа по Павла и Варнава. Тие им зборуваа и ги наговараа да останат во Божјата благодат а во едната сабота се собра скоро целиот град да го чуе Божето Слово. Ако јудејците видоа множество, се исполнија со завист и со хулење говореа против Павловите збори. Павли имал голем проблем со јудејците. Ќе видиме и некои другите стихови. Завист затоа што собрале цел град, Римјаните 13.13. Ти почитаме прочитаме некои стихови каде што? Рака под рака, зависта води со. Оди со, сушност. Што мисто со што оди рака под рака? Зависта. Преприки, расправи, поделби. Римјаните 13.13. 13 да одиме пристојно како дење, не во гозби и пијанки, не во блуд и страстолюбие, не во преприки и зависти. Две по две ги кажува овде. Павле кажува зависти и преприки. Еве, еден друг стик во Јаков, Јаковото послание 3.16. Јаков 3.16. Зошто каде се зависта и карањето, Значи, каде што се зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Таму добро нема, значи. Каде што се зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Прво послание до Коринќаните 3.3. Интересен стик, многу јасен. Вика, зошто сте уште телесни? Не сте ли телесни И не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделби? Завист, спорови, поделби, расправи, тоа е ознака на телесни луѓе. Тоа кај христијаните, тоа кај оние кои што го любат Бога, кои што ја имаат, ако ја имаат, знаеме дека ние по природа ја немаме, меѓутоа Господ може да ја всади во ново братено срце таа божествена агапи љубов, Такви работи нема. Не сме да постојат. Јаков, четврта глава, повторно се вратиме во Јаков, Јаково послание, четврта глава, и овие се убави стихови од 1 до 3. Од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби што се борат во вашите членови? Сакате и немате. Убивате и завидувате и не можете да постигнете. Се борите и војувате, немате зошто не молите. Барате, но не добивате. Зошто? Затоа што барате погрешно, за да го трошите во вашите страстни желби. Зошто молитвите често пати знаат да, да, да бидат неуслишени? Зато што сме себични, зато што гледаме за себе, што сме го забравиле другиот. На другиот му любомориме што има повише од нас. И ете борби, ете расправи, ете поделби. Што да се прави? Што да се прави со оваа наша грешна природа? Што да се прави со ова големо зло завист? Да се подсетиме на уште еден случај. Саул го гонел Давида. Со години Давид, кој што бил веќе поставен за цар Господа, бил гонет од Саул, кој што веќе не е цар, мислам, Се уште го држи местото, меѓутоа не е во господовите очи цар. Зошто? Зато што му е загрозено местото, позицијата му е загрозена. И поради завист, нормално. Од тоа се јавува завист. Но, што гледаме кај Јонатан, што некој ќе рече, па Јонатан немал причина да, да, да му завидува на... Како немал причина? или е син на Саул. Тој би требало да дојде како следен, да се зацари после Саул. Значи, Јонатан имал причина да, да, да, да биде завидлив, но, што гледаме кај Јонатан, Јонатан бил најблискиот, најдобриот пријател со Давид. Еве, прва Самуилова 20.17, Прекрсен стих, прва Самуилова 20.17, само ова да го памтите од оваа проповед доволна. Значи, прва Самуилова 20.17, затоа што ова е решението на овој проблем, на зависта. 20.17, прва книга Самуилова. Тогаш Јонатан, знаете, ова е ситуацијата кога Јонатан му кажал дека нема проблем, он ке се а, заангажира за него, ке го предупреди, ке го а, извести, во врска со неговиот татко, каде се наоѓа и што има намера да прави. Нормално Давид веќе немал доверба, знае дека на Саул му засметал и цело време го гони. И сега вели во 17 стих, тогаш Йона, Јонатан му се заколнам ще еднаш, дури му се заколна значи, на Давида во својата љубов, зашто го љубеше со сета љубов на својата душа. Или го љубеше со сета своја душа во другиот превод вели. Која е решението на зависта? Повторно е љубов, чиста, вистинска, исконска, божествена, агапе љубов. Иако и тој имал многу причини за завист. Рековме, љубовта не завидува, вистинската љубов не гледа само на себе, гледа и на другиот. Не гледа само своите права да ги, да ги а, искористи. Е несебична. Значи. Значи, разликата е во љубовта, во ништо друго. Филипјаните прва глава. Како Павле постапил во една ситуација. Че значи, Павле е во затвор во Рим. Пишувајќи ја ова послание, посла, посланица, послание до филипјаните, до Филипи во Македонија, црквата. Значи, филипијаните, прва глава. И видите што вели од 12 стих Павле овде. А сакам да знаете, браќа, дека ова што се случи со мене помогна мощне многу за ширење на Евангелието. Погледнете сега каде е фокусиран Павле. Павле е неговото јас, тој самиот е вон фокусот. Не го гледате Павле овде. Павле е фокусиран на проповедање на Евангелието, на исполнување на Божјата волја, Значи, сакам да знаете, браке, дека ова што се случува со мене помогна мощне многу за ширење на Евангелието, така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други дека сум волкови заради Христа. И дека повеќето од браката во Господа, не сите повеќето, охрабрени од моите окови се осмелуваат се повеќе да го проповедаат без страв Божето Слово. Но ова сме сведоци из целата историја. Како велиме, сите оние капки пролеана крв, всушност беа семе за да никнат нови христијани, уште похрабро да продолжат да го проповедаат Евангелието. Тоа е и ова, овде случај. Значи, Павле вели, откако јас се најдов во затвор, повеќето од браката беа охрабрени да го проповедаат Евангелието. Смелост добија многу повеќе. На вистина, едни го проповедаа Христа од завист и љубов, кон што? Кон препирки. Ево пак, завист и препирки. Некои го проповедаа Евангелието од завист, и љубов кон препреки, а други од добра волја. Едните ја користеле приликата што Павле веќе не е на сцена, Павле е во затвор, па сега на некој начин тие да дојдат, да се истакнат. Зошто? Од, од што го правиле тоа? Пак од завист. Еве, од завист и од љубов го проповедале Христа. Од љубов кон препирки, пазете. Кој бил во нивниот фокус? Што е во нивниот фокус? Дали проповедање на Евангелијето или? Самиот збор завис, значи од завис го пропелеле тоа. Го правиле тоа. Едни вели од љубов, значи оние првите од љубов, знаејќи дека лежам во окови за одбрана на Евангелието, а други го навестуваат Христа од нечесно чистолюбие. Не со чиста намера, мислејќи да ми нас нанесат неволја во моите окови. Но дали ја постигнале целта? Вели Павле, но што тогаш? Само тоа, дека на секој начин, било дволично или искрено, Христос се проповеда. Јас сум радосен што Христос се проповеда. Па како кој проповедал, <clears throat> секој ќе даде одговор пред Господа. Како Павле го надминал ова? Че немало кај него завист. ви гледаме во другиот табор, едноставно во фокусот му е проповедање на Евангелието. Тоа е битно. Да, веста дојде до што е можно повеќе. а не дали тие може би сакаат да искористат ситуацијата што јас сум вокови за да си приберат на своја страна или било што. Тоа е зависта. Ако работите за Господа, тогаш ќе ви биде битно да човекот го доведете кај Христа. Затоа што Христос е Спасителот. Павле е радосен него дочите вели, но што тогаш само тоа дека не сек, на секој начин било дволично или искрено Христос се проповеда и му се радувам на тоа и ќе се радувам. Тоа ме исполнува, тоа ме радува. Што Евангелието се проповеда, што Христос се проповеда. И еден убав истоп стих во Јован, Евангелие по Јован, трета глава. И дури имаме и слична ситуација овде. Јован, трета глава. И така настана препирка, зошто? <laughs> Заради завист. Каде има завист, тамо и препирки. И така настана препирка меѓу Јовановите ученици и еден јудеец околу очистувањето. Од каде сега? Па крштевање. Или Јован дошол да крштева, па нели е доволно да си ги измиеме рацете, нозете, она церемонијално чистење и така. Натаму препирка, расправија, И дојдоа при Јована и му рекоа, учителе, че ова се дел од учениците на Јован, еде оној кој беше со тебе на онаа страна на Јордан, за кого ти сведочеше, тој крштева и сите одат при него. Ние губиме верници. Сите одат таму. Јован одговора и вели, не може човек ништо да земе ако не му е дадено од небото. Вие сами сте мои сведоци, дека реков, јас не сум Христос, туку сум испратен пред Него. Кој има невеста, тој е младоженец, а пријателот на младоженецот, кој стои и го слуша, се радува, многу штом ќе го чуи гласот на младоженецот, и така оваа моја радост се исполни. Јован овде демонстрира радост и вели, јас сум радосен, што ги водам луѓето кај Христа, тоа ми е целта. И што вели 30 стих? Тој треба да расте, а јас треба да се смалувам. Еве ја вистинската љубов. Во фокусот е друг. Во фокусот е Исус. Минатиот пас зборувавме која е вистинската добрина. Која е најголемата добрина што можете да му ја направите на човек? Да го доведете кај Христа. Тоа е најголемата добрина. Овде го гледаме истото. Овие се загрижени, исполнети со завист, учителе, па сите ни избегаа, сите отидаа на другата страна од Јордан. А тој е радосен. Мојата радост е исполнета со тоа, вели. И јас треба да се намалувам, а тој да расте. И ова е исто стик кој што треба да се запомети. Јован 3.30, запомнете. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Никако поинаку. И на крајот само ви спомнал, значи, реков, затоа и реков на почетокот уште дека ревнувањето може да биде во позитивна насока, не само во негативна. Во тој случај тогаш не стане одвор за завист. Зависта е секојаш негативна. Да читаме во Излез 20 глава. Како Бог ги дава заповедите, првата заповед, втората, исто ќе прочитаме. Излез 20 глава и читаме од први стих. Да направиме разлика сепак со вакво ревнување. Тогаш Господ ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Неќе имаш никакви други богови покрај мене, неќе си правиш врезан лик, ниту некакви, некаква слика на она што е горе во небото или долу на земјата или во водата под земјата. Неќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш, зашто јас сум Господ, јас Господ, Твојот Бог сум ревнив Бог. Или во превод љубоморен. Каква е оваа љубомора сега? Каква е ова ревност? Ова е позитивна ревност. Господ не сака да ги изгуби, да ги дели луѓето, значи оние кои што ги люби, ги возлюби со вечна љубов со други така наречени непостоечки богови. Не сака да ги изгуби. Од таа преголема љубов што ја има. Слично нешто денеска се спомна во Јован втора глава, при првото чистење на храмот. Што направил Исус? Влегува во храмот на почетокот од својата служба и истерал, ги истерал сите оние мену, менувачи, избутал таму и пари и се што ќе нашол. И учениците го гледаат тоа и што велат. 17 стикот втора глава. Неговите ученици се сетија дека е напишено Ревноста за твојот дом ме изеде. Ова е дел од еден псалм, цитиран псалм. Каква е оваа ревност? Ревноста што покажува Исус на дело. Ревноста за домот Божи, ревноста за Божето дело. Камо да имаме таа ревност? Тоа еш многу други работи ќе бидат поинак. Јас би завршил овде во Галатјаните четврта глава, имаме исто еден интересен момент, четврта глава Галатјаните, толку и веќе и времето. Петнаесет до сумнаесет. Овде Павле пак има проблем со овие јудејци. Односно и со самите, и самата црква во Галатија, а, предходно, едва е успеал, значи, со Божија помош да ги одврати од незнабоштвото, па да станат христијани, а сега јудејците му прават тука проблеми, па обрезување, па знаете таа, тој проблем кој што постоел тогаш по црквите, и вракење назад, да кажеме, во <laughs> еден формализам и чествување само на форми, а не на суштина. И сега видите како им се обрека пишувајќи го ова послание до Галатјаните, Павле, во четврта глава Галатјаните, од 15 стих. Сега, каде е она ваше блаженство? Каде е таа ваша радост? Како да се изгуби? Доека го проповедав Христа распнатиот, ви го проповедав Христа распнатиот и оправдување со вера. Се, со, се исполнивте со блаженство, со радост. Зашто ви сведочам, но сега како да сте изгубили, значи вели, зашто ви сведочам дека кога би било можно, би ги извадили своите очи и би ми ги дале мене. Значи, Павле верува во нив, како искрени, верни, кои што можеле и биле спремни да се жртвуваат за него. Но што се случува сега? Нешто се сменило. Дали ви станав непријател затоа што ви ја зборувам вистината? Ова е интересен стик. Кога ја зборувате вистината, ќе имате многу непријатели, тоа е зацртано, како така. Или дали ви станав непријател затоа што ви ја зборував вистината? И ве гледате сега 17 стих, тие не, не ревнуваат, јудејците, не ревнуваат добро за вас. Сега имаме разграничување, ревност во добра насока и во лоша насока. Значи, тие не ревнуваат добро за вас, туку сакаат да ве одвојат за да ревнувате за нив. Е, гледате ли разликата? Ревнување за добро, ревнување за Бога, за неговото дело, за неговата црква, за спасение на луѓето, и ревнување за човек, ревнување за организација земјата, ревнување за било, било што. Тука е огромна разликата. Павле им обрнува внимание и вели, тие не ревнуваат добро за вас, току сакаат да ве одвојат, од мене па да ревнувате за нив. Меѓутоа, добро е секојаш да ревнувате во доброто, вели Павле. Па дури тогаш кога не сум со вас, че јас ве поучив, не мора стално да видам со вас, добро е да секојаш ревнувате за доброто. Вако сличен речник имам и во римјаните, реков овој последен стик, меѓутоа ми текна на римјаните 10 глава, повторно Павле, вели браќа, во први стик, браќа, желбата на моето срце и моја молитва кон Бога за нив е да се спасат зошто сведоча за нив дека има, имаат ревност за Бога, но без правилно знаење. Повторно некоја искривена ревност. Зошто каква е таа ревност? Именно не знаејќи што е Божјата правда и сакајќи да ја воспостават својата собствена, не се покори на Божјата правда. Повторно, значи, станува збор за церемонии, дали е тука во прашање а, обрежување, дали е па и легализам, значи законот во центар, но меѓутоа законот, законот, законот милост а нема, Господ го нема, Исус го нема. Верувам дека видовме и правиме разлика од тоа што е <laughs> ревност во вистински правец и во негативен. Она во негативен секојаш завист. Секојаш вие сте во центар и љубоморите сте зависни кон другиот затоа што не сте како него, го немате тоа што тој го има, и така натаму, така натаму. Меѓутоа, вистинската ревност е ревнување за Божето дело, ревнување за спасение на душите, носејќи и кај Христ. А, љубовта не завидува. Вистинската љубов не завидува. Лесно е, ќе кажам пак, ова да се проповеда, но тешко е да се живее. Е факт. Само сме до третата карактеристика, има уште 12. И нема кој не може да се пронајде во ова, И тоа е и целта, всушност, да се пронајдеме, да се молиме на Господа да ги исправиме нашите грешки, нашите мани, да, да бидеме чисти, безпрекорни, затоа што, пак ќе кажам, за мене е најбитен карактерот, ништо друго. Слава на Господа, нека му е, затоа што прави се за наше спасение. Амин.